Hostia, alto de cómo volumen ahora, eh. Alto de cómo volumen, baina eh ni gustot eh entzulia ekondo entzungo dabiela. Bai, bai, ni gustot. Uri da lasu, igualmente Hor su caldosu y gonda bajatu gure gurusu moduen eh, volumena. Alto entzuga des, Roberto Gavis, es Roberto Gavis, igual. Tac, tac, tac. Bueno, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. <coughs> eh, hemen gauz, eh, 29garren laixi eh, laixiar laixiartzenekin. Ja. Ah. 29garren hartzena. 30 margarren erako bidien. la eh? crisis de los 30, la crisis de los, 22. Eh. los 20 todos, los 20 todos. <laughs> bueno, eh, gure denbora eh, denboraldi se badu aurrera, bai. amaitzen dabil, ondino estu amaitu, baina bueno, ya la San Juana, beba datos. Eh, udie, berue, playa, Eta, bueno, holako gauzak. <laughs> Eta, eh? irratza igertzen daia jende horretan da bai, bai. ez? Eta gauzak kamiseta laburrien, bai. eh, egiten da ben freskuriaz da onja hobeto egoten da batez be, beru, e, berotik eh, aldentzen gara men barruen. Ba, batez be beste behin hasier hiru gauzelako. Amen, <laughs> dream team. Dream team. Iru, aldaketa txiki bat. Aldaketa txiki tekniko moduen Oier hau Aupa Oier. Arratsa León. Arratsa León. Bai. Se materre Arratsa Arratsa León. Arratsa León. Eh, bai. Arratsa León. Arranca que sales. <laughs> Bueno eta nireu rien, eh, Jon Rekalde Jon Rrrrr ah, bai. Rekalde Jon Rrrrr Rekalde eh, R bakarreko, erre bakarre baina osan dizu. Erre eh? bakarreko, erre bakarreko, Jon Rekalde, bein larrize, eh? Oso hau izen espainolan Rivera Erre kalde, oide rien Recalde. Recalde, ¿eh? Como Rivera. Rivera. O del río, que tú quieras. ¿Qué? <laughs> Eh, Juan, Juan del río, Juan Rivera. El, el, el, el del río. El del río. Qué bueno. Bueno, va. Mm. Eta, eta bueno. Hemen ah. estrenetan deko dugu esatari moduen. Esatari moduen. Gure tekniko barra tarte <laughs> gile barre txiko patodo. El txiko patodo. El txiko patodo. Ba, ba, ba, asier, mikrofonen. Asier for president. Atzien, animo izinako gaurre sarreri emateko programa. Eta, bueno. Ba, ala nola, nindu, baina oso ondo. Baina ondo, bai, ondo. Claro. Eko horrekin me bai, eko Efecto Efecto Que guapo Eh, mon berri, no? Bai Rekal Arratzaldeon Arratzaldeon Eh, mon tan bai, joku, eh? Bai Igertzen da faltan de gule, gambo, eta horrelako <laughs> denbora da uste, dimbo da galtzidek Bai. Mosteko nor bat faltan dugu, ez? Bai. Baina, bueno, hasiko gara, ez? Nik uste hasiko garela, eta bai. azteko, bai. bueno, sarrera moduen, ba, beti, azteko, azteko... Nobedadiek. Eh, eta, ez? Rekal, zer, ser apunta oso hor, kuadernuen. Bueno, A, a, grosso modo, a grosso modo. Eh, bai. Argita, bueno, eh, azte gurenetan dugun eh, ekitali garrantzitzena, con diferencia, bixer, bixer, Zer dago bizer? Ez, ez dakit, zo zer badago lez hausti bai. Bigarren azier eguna. Wow! Ospatuko da isorretan. Bai. Eta bueno, horretarako bai, okingo gure gombiatu berezia gaur eh, aitor bai. pekatarin. Azier eta okingo da bai. Eta azier, zube azier moduen, ba, bai. zailduzkuz aurreratu, holan labur-labur. Labur-labur aurreratu kotzut, egun berezi izango dela. <laughs> Evidentemente. Goizetik ibiliko garela hortik hueltaka, eh, ikusiko gaituzuela, entzungo gaituzuela, eta benetan espektakulu emotie espero dugule. Espektakulu ojo, eh? El show está asegurado. El show está asegurado. que ibiliko gara bizien, da gero, den ikusiko, baskaiz eta dana deku. Amabi bat pertsona edo juntauko gara, eta bueno. Eta, eta asierrak azierrak ez garen ontzat, zeukera dugu. Ba, ba zuen izenak inden zuen egune. <laughs> Zu Juanetan. Ojo, jo neguna, eh? Zu Juanetan. Ojo, jo neguna, San, Juanetan. San Juanetan. Abizu da, navegantes. Bueno, eta e, azer lotute, baekigu ba, ba ekigu jurretako gauargiko tabernan e, urte urrena dala bebai, ez? Hori da. Egun berin ospatuko da. Egun berdin berdin. Eta bada, egongo da masa, pedo kolaborazio edo elkar trukerik. Zer, ba, zer, ba, bueno, da, ba, ez? Bueno, hori gero azalduko, ez? Nik juntauko garela, bai, nik uste ba, ez Bo, jakin dizuen hori, gaurkiko tabernan urte urrun izango da, bai. Eta horrekin batera, aipatzeko dugu domeko honetan, e, Nafarra, Nafarra zan da? Nafarra arena. Nafarra arena pilotalekoan, e, eh, eukingo dugula, e, eh, gizonezkoen, e, manu a <laughs> manu edo... manu manista, txapelketako finala. Buruz burukue, manu manista. Hori da. Eukingo eta laso jaunak han eh, badaste eh, eh, banatzen, dakak emanatzen. Eskuak afurtzen batezkoak afurtzen. Etanekin batera bai, hasier, hasier, ninguren daik ni esnaz. A eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta eta ni Mikel Landa irugarren due. Ah, hori joan, eh? eh? Minutu eta pikure. Eta, eta bigarrena da, Jai Hilei. <laughs> bigarrena due, Jai Hilei. Australiano ebera. Australiano, vaya, eh, por lo menos. <laughs> eta du guakin nahi, lehenguen horren, eh? Bas, Lele, Karapaz. Ba, ba. Karapaz, hori da. Karapaz? Jai bai. Hilei. Ez dira, ez covid orden... Ah, no, bai, bai, Almeida. ya. Bai, uh, Almeida, que mando positivo. Almeida, Almeida esta, eh. Almeida san... Eh... Almeida, Almeida, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Carapolla. Carapolla <laughs> eta carapolla, eh. <laughs> Bueno, eh, honekin batera ba gamen eh, azirutatik jau eta izuen Ja, ja Estu barkestu baina tita, tita sartu jaku Eta, bueno, aipatzeko bai, azte honetan, e, Italiako Falcone epailean e, ilketan berrogei garren urte urren azpatu dela, gogatu digun, e, Italiako mafian kontra, ba, bueno, gogorreki egi eban eh, epaile izen zela, eta mafia berak eie ban dela berrogei bat urte inguru, eta egizegunetan, zertamente, ah, Oste arte guztiok. Necro necrologikas. Necrologikas. Necrologikas. irratia, Necrologikas. Necrologikas. Necrologikas. Necrologikas. Necrologikas. Nekrodofikak! <laughs> Eta, gorko zarreak inbukatzeko egogu gu lasterbidean inguruko... Txera, zer? Lasterbidean, lasterbidean, eh, karreria, engo da... Yes. Engo da, biser. bai. Laixer eguna, batera, eta... Eta horregaitik... Laixer eguna. Aixer ah, eguna. Bai. <laughs> batera, eta horregaitik hasier bat, ez da etorriko askari. Ah, bitu. Laster bidean, engo dago. Aixer raspuru genbi dago, laster bidean. Abainoko azer esburu. Pelotari zebera. Hori da, militante primero, luego azer. Hori da. <laughs> Le militante, a ver, azer. Bigarri izen da, bigarri. azer. Azpuro azer. Eta bueno, beste ligabe, hau izen da, gure... Gorko ez Este Ez teko beste zer? Ez, nik ez dut beste zer apuntau. Sortzi mila gauzetan egonaz, eta ez dut ez apuntau. Ah, ba- nik urot zozer komentau zetik, eh, eh badago de repente pizkat polemiki, eh, Durangon durango eh, <laughs> ne... ospite lehen godan, edo ez? Edo, Abi ah, jo, ez da joakin ez ez? Ba, eh, antza PNV maketa bat, eta erundau udaletxera, eta proiektu moduen eh, eskurdizen ipintzeko eh, ospital bat, Gernikakuen antzekue. Eskurdin, eskurdin eh, Eskurdin. Eh, trenbidietan, supongo, no? Bai, trenbidietako. Eh, eh. Perifer, eh, bai, periko... Periko, periko, delgado. Ma maketak eta txotxongiluk eta eskola me baitzen dugu, baina... Ba, horretan, geratzen dira, maketako geratzen dira. Are, kurso, kurso amaierako lan hain dabe, eta... <laughs> TFM bat, edo. Paiak eta dausen lekuen. Paiak eta dausen Ba, hor bai, hor Ba, ez zulu edak ez da Ha, bueno, ez dakit, otadik beste berri ere dekoan Ez <laughs> Ez teiz eta Ba, bueno, ba hori eh, Urrengo tartien ezagutuko dozu eh, Abestitxoa jarriko dugu eta bai, hori Eta huelkan gau zoin Asierrekin, asier, ah, eta asierrekin itxiko txiko zaituet Asierre eta biok Asierre eta biok Venga, ba. Eta besterik gabe, Ontxe gatoz Hala momentu baten barruari entzun ta erantzun Gehien zer kardure dotzun, txarto sabi egunek Erakusten dotzuen, ondauen peina faltxuetan ondauzen lagunek Pasatu leike bestela, aldrebesko besko erregela Minei nahi handa bizenek mesede ikendabela Baina zure jenti edo zuatzien, bizotzien, zure rima bako txien Ni tranquil, beti komoduen, beste batzuk ez zurrek ezaten Bai eklaru dako teure nortzuk dizen Ta gaur ez dauz neura buen bai ni tranquil, beti komoduen beste batzuk ez zurrek ezaten Bai eklaru dako teure notzuk dizen Da gaur ez dauz neura buen Txe txotxu, klik klak pum Salam alekum, aizu kontuz Badakin orzaren zu edo zer egiteko prez naukazu Baina momento guetan egia zan dut Zu nire gainean jartzea eta bum bum bum Bum bum bum ezer esklabuak gara Taz dela berdina izango zurekin ezin bata Batzuk badoz, batzuk badoaz Eta nik ezin ulertu bizitza honen zikloa Batzuk badoz, batzuk badoaz Eta horrela errepikatzen da denbora osoan Marrazoak dira marra osoak Jaten dute zure bizitza osoa Mantendu itxita zudurra ezaoa Ni tranquilo nahi zinda zure asmoa Ni tranquil beti komo duen Este batzuk ez zurrek ezaten Baie klaru dako teure notzuk dizen Taka gaur ez dauz neure albuen Baien tranquil betiko moduen Beste batzuk ez zurrek esaten Baie klaru dago teure nortzuk dizen Ta gaur neure albuen hasi da partida Kaleak erretzen ari dira gupida gabe munduak jarraitzen du biranda gure barnetik eraiki da Alternatiba izkuntza funts duten umez urtzen ofentsiba Eskaintzeko asko dago oraindik Laster irten gara zuen eskemetatik This is trip Klak, klak, klik, klik, sakara eta dozeze klik Ez daukaku arrokeritan ibiltzeko astirik Esateko asko dago rap komertziala sustantzial hortatik arago Euskal raparen dantzan, kaleekin aliantzan Azaletik erauzteko zapalkuntzan arantzak Eta beraz gula sai, gure lagunden arentzat beldurra da etxai Baina baita erregai, erne ego nahi Maia kolpatzen zuen ikarak usatzen zuen aurrean berriz agertzeko zai Ni tranquil beti komo duen batzuk ez zurrek esaten, Baie klaru dako teuren nortzuk dizen Da gaur ez dauz deura albuen Baie ni tranquil beti komo duen batzuk ez zurrek esaten Baie klaru dako teuren nortzuk dizen Eta gaur ez dauz neural buen Gaur hasierreguna. Bueno, eh eko ya la que bai. Se lan gustado izinagun, eh? Perfecto. Bai, gustau bai, pizkat bai. Danetako, eh? Bai, bueno, eh esan dugu moduen biserra hasierreguna da eta gaur eh bueno, eh hasierrota du ekarriogu gurera. Hasierreguna den koordinatzaile edo? Koordinatzaile nagusia. <laughs> Hasierreguna den koordinatzaile nagusia hasierrota du berabarik. Seguramente esa ningo hasierreguna, baina Nagusia, esta koordinatzaile nagusia, bez? No, <laughs> ni eh, bai, que salga lengua así. Hombre, su pensa un unidad así reúne IT, su gana junginen seido. izango da. Eta urten be barri orain orduko, eh, le galdea ni gana ez? Hola, no beto. Ezagik. Bai. Otado musik ondo? Nik Ni que fue, Ero, bueno, nik que estoy en igual hori da eh. Zo entonces da sube, bestiak? Bai. Unche, unche, unche. Eh, Bale, bai, ez, ez zorpeltzean koordinatzai zera nazenik, bera bai, lehenengoko le joten eh, le zaien zer hori, bai, lehenu naz, bai. El núcleo nukleo, <laughs> nukleo, duro de Asierreguna. Zeratzen dago, zeratzen dago, zeratzen dago, zeratzen dago, Bueno, proposador. Eh, eh proposador. ni ni naz, onartzen dauen proposamenak. Ola, da. Beti, <laughs> beti, beti. dugu eta bai, ya está. nos, nos eh, olako asier batzuk eta egun baten esatzuen. Eh, Bitu, otadi, dui, eh, hau, hau Asier egunen bigo, hainbeste asier gauz da Horatzen eh, zara nozin zan? Eh, Galderia, nos joen nintzen? Eh, hori da, bai. Nos joen zien asier bat. Da, pura surrealista hau, asier batek beste asier batek galdetzen, bera, Ni pesat harin jaut baina berez berez olako egun fuerte esan eh, San Miguel egune, e, mi, oza, bimieta San Miguel gaba. gaba, gaba bai, eh, ah, bai. Eta gaba erdi orduko talde baten jauki genuen. Ezan, ezan, ezan, Lescusiño hori, ez eh, ez Esto, pensan... Es, directamente, base, tal de piku, está, ahí está. Pala saberi, en ardi bat, ongo siñen, ya, es. Ba, bai. Dosen ardi bai, dosen ardi bai. Uri arte, uri belarre, asun eta toto, fijo. Eta asun se behorte, kibeliko san. Tal taldeko argazile, berez, eh, hori gabo... Bos pertsona gauz, taldeko deko argazile. Eta gabo da cueda. Eta el geñon begi, o sea, el geñon san ez tiki, que Berta de Seguro, balte, balte, balte, balte, balte, Ba, seguro, seguro. Eh, asko, asko, asko, asko. Mikelik ez, baina ziar asko. <laughs> bai. Eta hori, eh, eh, lehen urte, oza, ondala iru urte, eh, medizutan debe urten zan, hasi erreguna engin jule, boton agertu ginen, agertu ginen eh, Euskadi ratian, Euskadi ratian, gainera zuke inzinune eh, elkarrizketi, eh? Euskadi gaztean... Zer hori? Ostia, jarkatu telefonu, eh. <laughs> Euskadi. <laughs> Euskadi gaztean e, e, aipatu aipatu gintu esan. Bai. Eta eta exitu izen san, exitu izen san. Eta eta hori, eta aurten laixiar Erratean. Aurti, aurti, di, ze se arek etorri zien, gero. Gero etorri zien. etorri zien. Karo, eh, a posteriori. Be, berri zien Vale, berando, bale, baina. Eh? Bai, berando. Baina hemen gatoz, ba, propaganda egin, eh, pentsau. <laughs> bai. bai. eta zer dugu pentsaute, zer dugu pentsaute, a ber, zeixu, zer dugu pentsaute bizerko ze, zein da planin, zein da ba, eguneko egitaraue. Eh? Ba, eh, az, aurreko ningen oso antzerako eta eh, ez teko nezolako... Eh, Complejidad. de gauzarik errezena. Zei, dugu normalien hemen hontan, ba, janda eran. Ba, <laughs> orduen, ba, orduen, ordena, ez da izango da janda eran, ero eran da jan, baina hor txibiko da. Janda ba, eran, da eran da jan. Gelituko gara eh, amaiketako hileko tragotxo bataz, gero amaiketako hileko trago batzuk hartuko dugu, bazkaltzen jungo gara, bazkalortin trago batzuk hartuko dugu. Bueno, bakitxi gara bera. Eta gero, baiko, <laughs> baiko plana. Artelerako baiko, azpititutu az, eh? ona. az, az, az, az, az, az, az, az, gitxien. Eh. <laughs> Bai, importa. el orden de gizan da? Faltoz no la producción. Ahí está, ahí está. Bai, bai, bai. <laughs> Gero gauar gire behuteko esperantzi baiku, karaoke ipinitxe dauela. Ba, ez dakik guaitz egin inda, bien, ero... Nik uste baietz, bai, nik uste baietz, bai, bai. Berez ez du betxe amingo, azte buruz indala euren urtemuga, eh, urte muga, baina esan eh, da, ba. Ba, jake hasi erreguna dauen... Betxa, importante bat bai. da, hasi erreguna, ba, borrutxingo Bai. bai Aurrekuen ba. hau eurekin berbaiten da, bueno, bai, egon zera duetan, baina jake... Bai. bai. Bai, beste ama bostu gune faltada de esos niños, pensé todo, me bai. bai, bai. <laughs> seguro, no. <laughs> Jo, eh, ba, nik ustot, bo, nik bentset ez dut entzun inun geixau egiten danin, egiten danik e, tokaiada bat, esan daigun. Tokaiada, eh, ez to, da to, ona, eh. Da, tokaiada, tokaiada, tokaiada da, o sea. Eh, Pero un gaste burun zeleko zu, ah, tokaiada. Ba, en, vez de, quinta, nik, por ejemplo, inoz dut, quinta, quintadarik. Nik inoz. Inoz dut, baina, beitu, tokaiada. Eh, eh Se hago friki, sale, sale, esa van parte que es, en un bai. y en eh, el, así lo parte que estaba en el taller y en esa nochila, pues se hago friki. Se hago friki, vaya parte, Jaco. está, va ba, a ver, se ha le dado, el rico quinto que el dicho, asco a ese, y no se sé cuál es, de que esto sueñe, y huele esa vuelta, esto sueñe, hacking, besta que su suerte, cuidala, bueno, ero pero izen, se en barriño con da. Tañera gainera ¿verdad? Si te queda desde barriño, te acuerdo, junto Ondo, o sea, ondo konpontzen gara, erlazio e, eh, desberdin egiten diza, ikin mm. azkenien zubak izu bako txan ordan. Azierrakin ba. bat beti topetan duzu baten bat, ez, gau, aurten bilaku azierren bat, ez dugu esango bere abizina, baina e, bilaku ez dakikunen eh, ordan, eta apunta da. Orden aukera dau, edo zen azierretara zabalite hau. Bai, prinsipioz bai. bai, lo pasa, bueno, ba, azkenien ezagunetara, o sea, ezagunekin biletan duzu, baina ba, ba, jartoren bat bat Ba, etorteko. Ez bada eh, ez dakit. A ber, eta jo bakarreta ez du buskatuko, baina zirri zin detela, eh? Ez Hombre, ja, eh, <laughs> Balintza eh. bakarra, <laughs> de, elur, elur duko, deniz erakutzita, azio gartia. Ez hazi trampa gehien ez du buskatuko deneirik, baina jo, eh? Ba, badakizu, eh? Euskal Herri edo estatu maia nazierri badau eta zapatureko elkartu nahi badau gauri, bire. tokaioekin, eh? Bai, etorre daitela. Ondino, ondino erosteko generua, así que etorre daitela. <laughs> Eta beretzako... Eta, eta, eta biler da, orduan izena aldatzeko astirik ez da, baina izan aldatzi gure bada, eta bueno, bueno, ber, laguntzeko Eh? E, bai, eta eta nonok ekarten bosku, e, zera, igual ondinoa den izen da aldatu bari deko, baina igual ja eskatut deko eta gari eskero... gauko paperak eta da, da, bai, da, bai, bai, Nik uste bai, etz, ez da, bai, holakuek... Igual getxu Bai, hori da, Claro bai, hori da, hori da, hori Bai, jo, eh? Ni gure torria eta igual San Juanetan jo negune ospatu gure, bai. Bueno, eh? badoz baton batzuk. <laughs> Duran, duran aldeko bakarrik, oa, juntoko baginen eh, hemen, eh, xorretako plazan sartuko, eh? Ez, eta... Bakarrik, ja. <laughs> duran aldeko kartu. Jon eh? desente zauzi, eh? Baina esai juntetan. Ja, bai, ah, bai, bai, eh, larriga, eh, larriga. Eh, esta, esta... Esa tierreza da. Esa tierreza eh, da. Venga, ba. Este izen bat, Mikel Mikelei dauz. Ez da, nik izo desagotzen bate. Baina, Mikel pioan egin Ba, bueno, ba, guntel. Gugu... Bai, bai, ba, gugu esaten dugu guen, ni azier nahez eta erro nago, ez? Ba, Bai, a ver, beste... <laughs> Ni azier zuze gaitik ez? Hori, da. <laughs> Ni azier <laughs> zuze gaitik ez. Ba, bai. Eta, eta hori da gehizen bat, ez da? Eta ez da gita torren urtitarako zepentzatu egun? Jo, ba, Eh, urte bi gelditu eta egon noztien, claro. espero, eh, Urtero? Urtero, bai, ez. Urtien birriten egitea igual da. Larre, <laughs> ez? Baina, urtien behin, ez? Urtien behin ikustu. Gainera, gainera kontu eda... Dati epinik ja. Oingo azte buru eda, ozia, ikik, da, gure data da, koiz, ez ez, mm. zehazka egute egiten, e, eh, maiatxako eta lau, azierreguna da. Ez es que, ja, de hecho, ongo urtien, ja, aldogu ipinik da, eta urteko fetxi, ja. Hori da, hori da. Ba, bizir badeko zu egun osue. Eh? Asierre gune ya pasote dago, asierre gune da, hogeta lauen. Hogeta lauen izen zen. Azte bilak dinik ibe gul, ba, ez da olako. Ez da, ez. Ba, Iz, egin baina... Ba, bai, <laughs> ba, jai hartu eh... Ja lartxu, ez da. Ja lartxu, ez da. Ja lartxu. Ba, bueno, ba, badeko zu bizirko beste segimin bat. Urrengo asierre egunen data finkatu, 2008 ko Eta zera, bai. ba, ba, ba, ba, ba, horren urteako menu epentsa guen, ke? Ba, ez da, ba, engu. ez da, txaranga bat, txaranga bat edo kontratau. Hor gabe, bitu, jak eta irratitzen gabe izen, jo, ez da, ba, azierrik txikitizia jozen nabe nire. Ja, ja, txikitizia, ez da, egite, edo, ez da, gini, ba? Txirula bat, o... Ez da, azier petiterik hortik. Ja, igual petiterik, igual petiterik izen agatatu dikotzi hau. Egoi, egoi ez da kontauko, inokin geixo. Aunque egoi unik, unik, unik, unik, unik, unik, unik, unik, Asierregoi petite maderega. Ondo, eh? Perfecto. Asierregoi, eh? Asierregoi petite maderega. Asierregoi, ondo geratzen da. Eh? Ves? Esta. Ideia bat. Esan gotxet, datorn urterako. Dolan trikitiz ekarri, edo estelan. Ba, estelan ekarri eta asierrok eta gero trikitilariz, eh? Ba, kontratau dugu moduen. Hori da, hori da. Asierrok eh, kontratu... Kontratu horrein que... Asier bat ez dugu... Asier, asier ez dugu kingo ba, ganien ez da. Hori da, hori da. Orden kontratu... Asier disfruto, enbidao. Hombre, hori da. Claro. Eh, Xavier edo kontratu abierko. Hori da, hori da, Xavier. <laughs> Edo Ander, edo... <laughs> Bai. Eta, eta ez da askoz begeiz, ondo pasauko gu, espero dugu larri esmo eskortzia, eta... Eta ja, domekan. A domekan. Esperantzia asken nahi zitzen da galtzen. Esperantzia asken nahi da galtzen, bai. Zapatuen azierre eguna, eta domekan, aje eguna. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Aje, aje. Galdera badako gondino pendiente, bai. Eta... Emengo importantiena, ez da? Emengo importantiena, ez dik, bakizu, hau, e, bueno, aitor pekatari da gure seksinue, eta hau, e, eh, konfesio bueno, gaizu... Gaur asier pekatari izango da, eta... Asier pekatari izango da, eta... Eta hau, aitor leku bada, eta orduen duen, e, e, e, invitau danari, esatutxegu, e, eh, pekatu bat konfesetako. Jue. Eta orduen, eh Asier egunien eh insan pekaturen bat edo Asier pekaturen bat edo zure pekaturen bat bai, izen alda. Personala. A, ah, personala bai. Pestekola. Ni, ni, oso formala da, baina bat ematukengo da hortik. Eh, nik este que pekaturik hori. Bala konfesa ezta? Bai, <laughs> eh, bai, eske fuese nada, no me quiero confesar nada. Este que Hemen no me es Ba, ez dakit, ez? Eta azier egunien inzalnik bestek ez goguen. jo, el, de, Pegatinan bat edo ipini behar zanen lekuen igual? Pegatinak egitxi pinin usan, pentsu. Ba, egitxi pinin usan, ez da? Ba, egitxi, egitxi. Bai, Oigun bai. bai, nia alegen txen garen gaitxu egin. Telebizinho bat enbez ez ginen ipini eh, pegatinarik, ez da? Eh, bueno, tabernan bat enbez beste, baina... <laughs> Bueno, bate beste. On hartuko dugu hori huele, ez? <laughs> Eh, Asi reunien grafitero moduen eh, pegatinak ipintzen egon zinen horre... Vale, vale. Grafitik ipini bai pegatak. Bueno, venga, vale, vale, vale. Ezi nos ondu llebe, baina, vale. Igual un poco discreto, ez da? Asi er. Igual, ero... <laughs> Moment berretan, Eh, eh, baina dausen beste ez dakiz da bien. Eh, domekarako nahi ot, eh? Izorretako nun baiten, grafiti bat, eh? eh azier jartze bana, azier jartze. Pegata bat dago niño baten bat, eh, undala bai. bai, goien kaila bat baten bat. Eta, eta, pegata ez, espray. Golpe de espray. Bai. Golpe de espray. Ba, eko zua azier bat bebai hor grafitero dena, naiz Edo, ez, ui. <laughs> Nor? Ez, es Claro, bai, eh, abizena esan da. Anaizie ah, bai, baina es Ai, ez. Bueno, me liau. Ez dakit nor deinosun. Azera Azera gorria. Claro, baina... Anaizia, anaizia. Ah, bueno, anaizia, grafitero, anaizia, bueno. Baina... Sos el pauko ya con esta, Kalanski. Asi ere sin dugu pini. Ya, eh? <laughs> bai. bai. eta, eta hori, ba, ez dakit, grafiteren bat edo aparte. E, goizeko, a ber, bale, venga, enda egun repaso. Goizien, gelitu begara, engo gu amaiketako, eh. Ez <laughs> que rekal sozerpentz eh, egiten dabe, da orduen, ba, berba aprobaten biu. Ari ezta? Bai, bai, izu bai. bai, bai, repaso, izu repaso. Asierrok entzun hau, eh? Asierrok entzun hau, eta mesedez... Bixen, ez galdetu... Ondino apuntetako, ondino apuntetako, zauzie. Alzai apunta, amabi gauz, amairu garrna be eh, hartuku, amalau edo amabos garrana. Bai, Amabi gai bat, bai. eh? Beina puntu eskero bi etorri. Hori da, bai. Amailu ez talako zenbaki oso bolik, es, orduen, torri jesela... Bai, hori da. Utsinez bi. Venga, goizien, eh, amaiketako, amabiterdezetan, poteo, eberdizen, eiruretan, eh, baskarize, saieskizetan saladie. Eta... Ez ala Al, revés, al revés, bueno. Jateko bitxitxu, ez Jateko bitxitxu, bueno, eh, ikusiko zu. Ogize, ogize. Ogize, ona, ona. Asierrek ekarri usko ogize bere baserritik, así que ona. Da gero poteue eta e, gauargire karaokera. Eta gero, gerokuek. Asi que animau. Eh. Claro, egun kompletu, eh? Si egun kompletu, bai. Eta urte denokin gozue koronarik edo... Hori da, hori da pena, dikam dikena. Esti erre, esta erre eta... Esta de víspera esta lako... Zuen eiko erregesari horre jasteko, ez Karo, hori San gauzie, baina zan... Eh, eh. Bai, egon goñen tragias guteko, baina eske ez da, ibulo lako agun zera da. Baina, zozer, zozer badeko zuen... Datorren urtein camiseta kingus. Bajo la manga, esaten dana. Un as sobre la manga. O sea, no, no, Sousa, hasta que si es un aso. Un asier, Un asier! y er. Hola, ni se un gustillo, la co... Dana, <laughs> es chiste. Claro, dana, dana. Eh, bueno, ahora es como el baño, como Eh... Corona eh, aquí, Eta Polito, aguanta, aguanta, aguanta eta bien, eh? baten batek neko berandu arte aguanta banko. Bai, e, ipini, ipini, ipini, ipini gure esaben batek, <laughs> azkenien, eh? Azkenien arte ukia ben ipinite. Azuzeko konor zine niño. Bai. bai. Hori zen bai. zan, bai. Bai, el rei, el rei, el rei máximo. Bai, urten ez bai. da bolakorik. Bai. Zer borbon. Azier de borbon, egon gola baten bat. Una, una familia real, ¿eh? esta. <laughs> bueno, ba, honekin amaitzen dugu, ez? Eta, bueno, ba, musika purtsu bat ipiniku, eskerrik asko azerrota du etorritearen e, eh, gugana, bizerre hongo gara, bai, bizerre gara, bizerre hongo luzi izango da. Bizerre eta etxi, segurutik. Bizerre <laughs> que hori, eta musika purtsu bat ipiniku, eta eskerrik asko, gero gatoz bueltan, sampliatzenekin. Ja. hori hori da kortie eh, <laughs> jaiena hoierrek. Zelako korte elegantietak, eh? Tan. Esatxo paretako tapara. Golpien. Golpien. Como tenía que ser, hombre. Igon apurtxo igual gizon bai. Eta, bueno, e, jarraitzeko gure laixi hartzen nogeta behatzi garrenakin. E, eh, gaurkuen, e, eh, Jon Rekal etorriaku e, bere sampliatzen egin. Jo, que pesau, eh, berriro amene. Que pesau, ez, eh? ez da... E, sekzion estrella. Eh? Iza, sekzio, este, eh? iru, izar... Est... azte jarraian, eh? Iru azte jarraian. Lelegoen Errekor historiko, eh? Bueno, abai. Ah, Ia, entzungo Bueno, eh, vale, <clears throat> bai, bueno, bai. Entzungo bai, eta bai, bai, bai, Eta claro, efecto, a ver, efecto pecera, mierda, ¿eh? Efecto pecera, venga, perfecto. Dale. Sampiatxe! Gaurkoan, Jon, regale. Igarren A ver, berriro ingo, berriro. Berriro, berriro, a ver, a ver, hamen etorriako... Etorriako hamen... El, el, el boicot? Boicot, boicot. Joder, tío. Betty, Betty, Bar Betty Barnes, he dicho. A ver, así hasiko la bueno, a ver, bueno, eh, barriro dator, John Reca, iru haste segiduen, seguido en esta. toma toma dos. Bueno, <laughs> venga, hasiko gara, sampliatzen! Sampliatzen! Y se, se armó. Se amplía, bai. <laughs> amplía, se Ba bueno, gaurkoen eh ez dakit, lehen eh, berrizetan ez dugu aipatu, baina aste honetan edo gaur bintzen notizia izan da nietzako eh Kolombiako eh artista edo esangurutza esanguratzuenetariko bat eh Espainian bizi izendana eta bizi dana. Eh asienda da, Kriston eh Kriston Pablo Emonis enotzana ez dauelako aitortu bera bertan bizi izendan urte guztizek. Txakira eta azberu baitean hau. Txakira epaite gire ah, izango dute da ah, azindak no, Eta bueno, jake txakira, eh? Bai, ba, diru pilo ez. te digo, bicho. Eh, atxo, atxo esaren, egun egun txene eh, ikusten, aurten mi eta euro Orain txetoketa inata. Mi eta irureun? Mi eta Me cago en la ley. Eta loko Shakira bat, es gozela, mi eta irureun milioi. <laughs> eta... Sorko gozela, como mucho, hogeta mar milioi. Y aún así, ahí, la, el... la rata eh, de ella. ¿Cómo es la ley del puño cerrado? ¿sabes? La ley del puño, cerrado. Es catalana. Ahí ah, se la ha pegado un poco, ¿no? Lo de catalanas, como Barcelona, como a los Puyol, igual, igual. <laughs> Como a los Puyol. Totalmente. Ba bueno, ba, jake txakira berri izen dugun aztenetan, e, eh, gaur izango da, bat hate edo gorroto puntu batekin nengo etorritako plagizuetara bueltauko gara gaur, eta gaur asmo da, kaina, kainita, Brava, kainufla, sartzie, bale? Venga. Orduen, guazen, txakiran erezerki etako bat entzutera, eta hemen bere hips don't lie. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Because Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise. amontxu nahi. Bueno, ba. <laughs> Hemen dugu guen uste dute eh, entzule gehiengo eke izango duna. Ez dize, Shakira Hips Hipson uste dut bimia eta bos garren, bimia eta sei garren urtien. E... Eh, Ostras, badi urtien. Peita hori, bai, bai, bai, bai. Abestia, unia gurtan azu alekotan e... egon ginela, bai. Masi, urte, ja. Su, su karritan, bimia honekin atope, ama bi urte eta hai, sudan dela gota gorda kon Shakira. Ba bueno, ba Shakira beste honetan argita garbi intzungo dugu beste abestitako referentziak, plagio edo eh osturak. Osturak, es, ni uste dut txakira abestu honek aldi bai epaite egiti paso bier izango sala. <laughs> Diru aldi bai seo ser eh La grona. Solta bierengo ebala, eh? Billetitos eta guazen intzutera, ba bueno. Bere hasierako eta orain atzetik entzuten dugu trompeta hoien e, benetazko Javie eh, edo autorie jatorriz, ezta? Venga. Tantzungo dugu Jerry Riveroren eh, parkatu ez da bizkarretan ondo. Jerry Riveroren Gimtos Lai Entzule bate badeko ordenadoren bate eh, sobra nortik eh, Bai, bai, bai, bai, baino Vale, ba Jerry Riveroren Amores como el nuestro Hortxe doi, bai Gero, transizio Opi! Epa! <laughs> Ostras! Shakiro! Eta hemen dator... Shakiro, Shakiro! Bueno, argi eta garbi, entzuten nien trompetak erabili zen die. Eh, aquí danez, Jerry eraman izan eh, txakira paite gire, ez dakit zelan geratu zen asuntue, baina argi eta ah, garbi. Osa, gonsan, eh, justu bai, Argi eta garbi nik uste, honetan eh, hori gatza da topetia gero, norki irabazian, osa, norki irabazian, ezo. Bai, erresoluzioa. Er, Resoluzioak eta benetako jatorrizeke aurkitxe gaitza da, baina, bueno. Eh, argi eko hau, plagio edo... Bai, erabili zen eh, tarte bat da, tal cual, Eta ez per, bakarrik eta per, permiso, Barik, eh? Bueno, ba, bai, azira baten. Eta ez bakarrik abesti hau, beste abesti batetatik bebai, hartu eban gainontzeko abesti izan... E... Abesti bardinerako? Ez, abesti bar, barrireko, Hipster Lionetarako, badeko beste abesti ah, baten... E... Para referentzia, trombetak Eta guazen oin bigarren abestiakin, kasu honetan Ez mazo bat Bai, kasu honetan Hemen bai ez eta ondo kargauko, bueno, txuko tartien apurtxo bat Vale. Eh, Dirty Dancing Havana Nights pelikula. A <laughs> ah, pelikulan, bai, bai. Dirty Dancing? Eguen eh, Dirty Dancing Havana Nights edition. Banana Nights. Eta abesti honen usteote eh, bukaeran... <laughs> Banana Nights. Egon zan, eh, ba, bueno, abesti bat, nik ja Houston Lai ezagutzen aban eh, pelikula ikusi de manerako eta zan aiba, de qué me suena esto. Miralo. Eta antzungo guapurtxo bat, Havana edition hau, Esos productores, ¿cómo se la saben, eh? Esos productores. Oh, Pero hacen temazos, dan la batera. Vale, dan la batera. O sea, Sartzen dabe bolsa bat en Iru Abesti eta lo que salga. Hotel. Eta gero ganar millones. A ganar millones. Mira, que esan niri bertxiño hau, gehiago uste tainata, eh? Soñu atletik, eh? guai dau. Maskari geño, bai. hip hopeko eh, oinarri potentea. Hau zan guai, den polo nagaz plazan. Zer? Hau San Juanetan denpola nagaz plazan Perfecto Perfecto, perfecto. Baina, bai, txakira omitu da dugu Txokira Txokira Txokira bai baina Baak igu, txakira baak gabe bizial gaela Baak igu, hau da ikusite Eta horretarako deko bai beste adibide bat Zez da abesti bakarra izen Baina kanta barri txako beste bat Ez, ez, ez ah. Txakiran beste abesti bat entzungo dugu Venga Eta guazin ikustera nundi datorren torren hau bai Lo parrekal. Hau bai, uste dut mundu maian ezagun hau izango dela. Ah, hau baino Bai, hau baino gehiago. Eta hau ulertuko kozu ez gaitik. Eta bicicleta? Ah, zamera, Eh, eh. Barkatu. Ai. Se gaiti da. Ez, ez es, daki dan pierlo, ez daki no al penalti hau detan. Ah. Selección italiana con el 3. Eh. No, pierlo era el 8, uste dut, agost. Al pierlo ez da, ez no, Bueno. Ah, endeko go, bai. Entre parentesis, guaka guaka ez du Afrika, baina... Ez ez pa Afrika. Oin ikusiko gu nondi datorren hau. Eh, 2000 eta... Afrikatik ez da. Bimila eta amarrerako, amarreko mundialerako endiako abesti zeizen zan. Shakira izan zan honen, eh, bueno, arpegi epinutzen, abesti honi arpegi epinutzen artista. Eta mundial hau eh, Sudafrika nospatu zan. Bueno, que ya saben. Bueno, y si tú sabes. <laughs> eh Baiko gu. Bai, gustas es José Chuaño, pensacho, eh. Sudáfrica andan es jakinde, Baiko gu eh Jatorri Afrikarreko abesti bat. A ver, a ver, a ver, a ver. Pone beba el cordón. Eh, o sea, joder. Sácale igual. Porque esto es África. Ahora. Vale. Estaba a ser en bueno. Eh, Jatorrizko Samina Mina Ez da hilkargetan ondo gaur, eh Samina, Mina, guaka, guaka Time for Africa vale? Time for Africa ditzen da, bai Ez Time for Africa zan eh, eh, Shakira kipinotzan ingles Bertxinoko titulu, eh Shakira na, baina Afrikakue, sin mas Eta zer da, vale. ari, Entzungo gu o sea, kamerungo, bai Bai, bai. Se nabil pizka den pori mota etik dago la karjeta Kamerungo... Zaska. Zaska. <laughs> bai, Jon. Esan, Jon. izeneko Kamerungo grupo eh, talde batek. Zangalegoa. Eh, larogeiko amarka dan, larogeita amargarren, amarka dan, iban eh, eh, abesti hau. Baina uste dut jatorriz eh, abesti tradizional badala, pakito txokolatero bat izan gazan moduen, bale? Orden, entxungo dugu apurtxo bat. Pakito el el txokolatero! wata wata eh, eh. <laughs> zamina mina sangalewa ana wam a a eh, eh. waka waka eh eh zamina mina sangalewa a ah jambo ah. ah no gero eh eh <laughs> O calcada, eh. Ay, Agustis. Aulertzen da, bueno, e FIFA guztiak eh, ikusi bala hori, Afrikako bat hartzea eta bueno. Txakira moduko Euskara Pulit, famoso bat ikintxe Claro, oitura dekonez ba beste, abesti, beste artisten abesti segaz musika itxeko ba, saiban Pues por una más sartu pues Ordoenken sasti pinche ga, bien Claro, ba, inate lorreta be erunga, bien <laughs> Seguramente Mundialien Euskadi aurkeztu Euskal Selekzioa juna li zengo bazan Perfectamente, bingo gendune Eh, eh baki zuen seguro Bueno, bueno, inate lorreta, bueno Está bueno, baina... Kantando el guaka guaka. <laughs> baina, bueno, gaur behintzete eh, sakilan alde, esan behar dugu, eh, Bacarra izen e, guaka, o honen Osamina eh, o samina honen e, ze E, e, Las, ah. joder, se astiro doy en Dios. Las chicas del can. Astiro, está. Las chicas del... Es resaki de cota. Sí, lo que de cota, hasta que ni va. os quito ahora mismo, ¿eh? El micrófono, ¿eh? ¿Y llega Las chicas del can, el negro no puede, guaca, guaca. A ver si se bien. Waka, negro no Guaca, guaca. Eh, es el negro no puede ez da izan da, baina da, e, abesti bat, el de la barbacoa eta. Ah. Bueno, ba, chungo dugu, <laughs> que cosas, eh? Que cosas, eh. las chicas del cantonen. No interesa ni medio. Eh, waka y eh. bertxinue, bai? <laughs> Entzungo hau, bizarra da buena, eh? Hostia, friki Carne, eh. carne de friki festa esto, carne eh? Carne de friki festa, eh? Abunda, abunda. Pero bueno. Ah, bueno, Benchet. Bueno, talla de datos como promo. Dale un chaco. Eh, che. Marcacho. Samina, mira. Samina, mira, eh. Samina, mira. Chévere, chévere. Bueno, caso neta ni que usted Shakira FIFA ne bertsinue chiñue. Potente, eh. Eiti lortu gendule. Eta lortu edala bintzat, bertxino... Apur bat, eh? abesti ze gora ipatxi edo, abesti zen bertxino potentia belortu abien. Ah, eta hor dugu, el negro no puede. El negro no puede, hori, joder, ba, esto, esto jaik baina hori, el negro no puede. Hori zautzen zen dune. Hori kantetan dau, eh, Georgi Danek bera abesti baten. Ah, ba, behitu. Ba, hori, behitu, ba, hori, apuntau. Ah, ba, ba, hori niretzako, hori niretzako da. Apuntau, tanto, tanto. zaitxez eta Bueno, Sango, ja, promozio moduen. Dauk leaketa bat. Ah, betxo, betxo, ya. Sampleatzen. Propaganda etxen, a ver, a ver, bota eixo, Propaganda etxen, dan egun ah, dugu Ah, bueno. Bai, eh, gero engu beto. Venga, va. Gusen promo bat directo. Bai! Azteko guantxo zitu, leri. Barrin da, ez dugu, Venga, va, eh. Orduen. Eh, amaitzen dozu nien, gero engu, promoa. Vale. Eh, estamos. Venga, vale, venga. Eiten dugu. Venga, dugu. Venga, va. Venga, va. Bueno, saide, a bestia aquí no son, Venga, va. Chico chuta. Horre, chico chuta. Va. Va, sube sambil sus activas, ¿eh? Venga, sube sambil sus activas, Hombre, va. Venga, va, bota. Promo, ¿eh? Más, eso, corre tan. Venga, va, promo, que me estáis jodiendo la sección de una manera, venga. <laughs> Espera. La isiarra ratico, camiseta, escura tunai. Por la cara, doan, musutruk, for free. Bidali eixu es, dosun plagio, sampler, cover, Masup edo <laughs> Olako, One, two, three All ready for five Parte hartzeko bidali zure ekarpena gure Whatsappera, seibos lau, zero iru Zazpi bederatzi behatzi lau One, two, three, ball Ostia, ondo gara teiago, eh? <laughs> Ondo gara teiago Soño efektu egiteko? Eh, ba, hori hori hori hori hori hori da hori hori hori hartzen hori hori hori Jarraitzeko dekogu berriro eh, programan e, eukin izan dugun artista bat MJ edo mas konezio como Michael Jackson jauna Eta hemen dekogu bere Wanna be starting Michael something Jackson. Michael Jackson Hemen dekogu MJ MJ MJ, barkatu MJ Atekedek, <laughs> Igual, ¿eh? A ver, a ver, ¿dónde te ha hecho? Something. bueno, bueno. Bueno, azier ja bada bilor, sozer usain du da, trompeta batzuk entzun dau, sozer entzun dau, bai, baina hori bai. azken erakutsiko du. Bai, Zegoazen oin, eh, bai, Vale, eh, atal esanguru batzu bat, abestinetako beste atal esanguru batera, vale? Hemen dekogu. Mamuzo, mamuzo, Bai, bai, bai. Arnaz hartu dizu, arnaz hartu ze, hau latza da, eh? latza da. Oin da torren hau, latza izango da. Ai, bala, lei. Rihanna? Mm, ez bata, ez bestie. Guazen oin, Rihanna entzutera, eskerrik asko. Oier, tartie, zapaltzi arren. <laughs> Egon da esaten izintzeko, ba, oier. Eta guazen entzutera, Rihannaaren Don't Stop The Music. Asmatu, bai, asmatu, hot. Bai, oso ondo, bai, baina kontxu esateko zutak Horretako engotxu galdera bat. Venga, ba. Esku eskola moduen. Ba, gizu eskual txatu! <laughs> Ez que puto zapalkuntzaz. zapalkuntzaz. <laughs> Peneuberos, peneubero de mierda. Eta bueno, nigo! aurrera txoa botako, eh, Don't Stop the Music hau, nik uste bere benetako lehen hit hita izan zana, amrelakin batera, ponder replaya besteakien ezagutu ginen, baina benetan ikuste horri pina bezena bestizek hauek izan zila. Eta, gozen entzutera, sol makusa hau erripikatzen da antartia, bale? Sol makusa? A ber, eh? Bueno, aurrera, botako eta aurrera, bale? Venga, bota bai, aurrera. Claro. Zuna edo zumo duen rekal. Eta hemen da batzeti ja. Vale, baina beste mozuz entzuten. Azen mama za, mama konza. Eta baina estribi eta hostien, hobeto hau da. Vale, eta baina dator, benetan argi eta garbi entzut darti, edo ez, hemen ez. Vale, hemen ez, aurrera hu. <laughs> Eh, bai, hoi bai, arraba bat. Vale, berriro. <laughs> Vale, ba, gakien daizuen, eh, ez Rihanna ez Michael Jackson eziela izen honen... Eh, No me fastidies, <laughs> no, Rihanna. Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba. Se... berriro. Ser, ser, ser, ser, ser. Esto sí que no me lo esperaba. Vale. <laughs> ba, bueno, ba, jakin digun noin, norri zentzan honen, eh, jatorrizko artista. Eta, kogu, a ver, jargetan badan. Dios, ¿Cómo está el patio? Vale, Manu Dibango. Manu Dibango. Eta bere Soul Makuza bestia, vale? Makuza. Mamaku, mamasa, mamaku, mamaku, mamaku, <laughs> mamaku. Horre gogo argeta garbi. bai, bai, bai, bai. Gura gaude, hastia. Bai, baina bueno. Hau da, eh, eh en plan, pues, mama. La versión barata. La, la versión lo no, comía. No, la versión original. La versión lo comía. Versión original. Orden hemen gogo, Manu Dibangon Soul Makusau. Eta, hasiera entzun dugu zen trompeta batzuk. Hasierrek entzun dugu trompeta batzuk. Eta buru etorriako beste zozer. Ba, hemen entzun goguz. Ah, ah, no, Trompeta bai baita ere, bai. Bai? Baita ere, jo, Baita ere. Jon Rekal irakasle. Eski, es eskola tina torre nien bizkaiera, oza, bizkaiera, eh, batua pego izen jata, tío. No muy armoan. Euskalki egin deko de krisis existenzial bat. Vale, a trompetitas. Sospecha. Vale. Vale. Bai. Horre dugu trombetak. Bale. Eta nik esaten motzue eh, trombeta hauek beste laugarren abesti baten entzun izen dugu zela bebai. Eta no jodas! Jatzu, abestia burure, oin bai, azier, oh, oier. mama! Abesti bat er, e, entzut, e, etorte burure trompeta hauek entzun bai, gero. Bai, bai, bai. Bai, bai. bai. bai. Hor doi ez? barri Eh, honekin ez, aurrekoekin bai, baina honekin. Barri Bai. Trompeta. Barri, bine, bine, bine, bine, bine, Jo, balen kantao, txu, baina juñate. Bueno, ba, horretako nao, zuek lasai. Bai, bai, venga, bai. Se, oin, programan ondino estrenau estrenao ez dan eh, artista bat dekogu. Bera, Mr. Wow Wow moduen. Aaaaaaah. Eh, <laughs> Mr. Wo-Wa? Mr. Wow Wow? Mr. Wow Wow! Mr. WOW WOW! Mr. Wo-Wa! Aka Pitbull jauna ah, ah. Eta bere Furball edo Susko bola abestitza abesti ah, jara ah, Vale, vale, vale, vale. Boba. Mr. Boba Mr. Boba, Infinity Aurrera tuko dut, vale? Trompeta horiek entzun alizeteko tartera Vale Estribillo creo que es de bardinek, eh? Jakin desuena azti zezein dan, hau da Fireball. Fireball. Vale, ahora trompetitas que no. A ver, eta ahí tropetan no A ver, trompetitas. Parapaparapa sartu hartu eh? Bai. Zagite poko duaz. topoko, baiz eh? Justu amedokiten behar ez da etxien ah. Neukona. Rekal plagiatzen. Bai. Hau, segura atua mundik eta hauen ja. Eta, bringing hau, eh? eh rekal ba! La Ishia gaztea. Castea ba, bueno, ez da tío. A ver si se busca tu vida. Esto da trompetak. Oh. <laughs> para para ¿eh? para para totalmente eh para para fracaso absoluto totalmente fracaso absoluto Eskerrik asko bikote. <laughs> ba, bueno, ez da pero bueno, ez era oh. intento. Eta, eta oh. usto terretu se reto terretu nazela, baina bueno. Es que esan berziño... Topoko O sea, esan berziño ezagutzen dugune, ez? Eh? Topoko duaz, topoko duaz. Fire bolena bai. Bueno, bai, eta bukatziar, etzera bai. etxera bueltako ba. Euskal Herri gatoz, eta... Bueno, oso ondo. Eh, bi proposa, muy, bi proposa benes. eh, esan dugunez gaur jait programa izan eta gaur kaina sartzen ator. Oh, oh, oh, oh. Eh, gure eskola ipatu lehen, ba, bueno, ni eskolan oso e, kursiatuek edo maitatua dien pare bat artistekin alde bat iti dugu. Nik uste dut etxaskotan, ez da? Bai, etxaskotan. pirritz eta borrotz dugu alde batetik. <laughs> eta pirritz eta borrotzen iritsi da egun antzungo dugu lenik eta behin. Eta ia zer inspirata zuen, hau, zer ekartzen dutzen murure. burure. Txungo gu, iru era diferentetan, bale? Kanillo, txunda txunda eta te vale? Es que es muy bacaladero, eh. La melodía que Na na na na na na na na na na na Bale? Naikue. Bai. Bale. Hori zer da? Zer eta porrotzen. Zer burure perretxe eta porrotzen. Ponti aire da porrotzen. Pon aire, eh? Baina egizango txuet, tele 5 nuzteo, tezagun izan programa bat, ten sintonia, tik, hartutako melodia badala. Programa horretan euskaldunak egu esan. Eh, Algeñano. Egurre lantze bien, Oh! Beste batek landare, landare tartien ibiltzen zan. No! Bai, bai, bai, ekarri gogo hemen. Bai? Christ, e, go Cristianen sintonia entzutera no, Eta, a ber, hau dan edo besti topo bihot, honetan bai, kristo narazko ekin ebasan. Bale, hau Vale, vamos Para pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam nik nahi nabena, eh? Ze, brigomaniak, egiz esan, hainbat eh, sarrerako abesti ukin dauz, hemen, varias kabezeras de música de fondo, perfecto. Eta guazen lehenguakin, nik gogoratzen dudan lehenguakin, bale? Ez, zu ez! Su es Su campola Su campola Ahora, primera Su cabecera, 1994 Me cago me cachis Vas a ver Vigarna, vigarna, vigarna Vigarna, vigarna, vigarna Vigarna, vigarna, vigarna Su vaya, Adi, adi, bigarrena, eh? Bigarrena, adi, eh? Bosturte. Bigarrena, ojo, makinon, eh? Shhh, adi, adi, adi, adi, adi. Herrion txungo dugu, azirrek arpe raro pinio, ¿está? Baina nota asko dauz, berdin Bai, sol eta la, eta la bai. Iririn, Azera hori, eh? Bai, eh? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, zu, balak, zu. Badauz. Ba, badauz. Iguela diazan, hain nota. Bai, egitxera. Sarreako melodia horretan. Aldatzen nabe, perritxota porratu listu egizendia Aldatu inabe, moldatu inabe. Beuren terrenoa eraman dabe. Eta, claro, hasier bat ezaten da, bueno, antxadeko baina ez. Baina nik uste argi eta garbi, niri abeste bantzuteot eta brikomaniako sintonia tortate burure del tiron. Bitu. Eta gozen egungo azkeneko proposamenakin, eskerrako, eskerrak zuen e, e, apoio guztia egiteke. eh? <laughs> eta gozen noin zuk bai maitatzen duzu pro, pro, programa, programa, eh. saio edo, Taki zer da nizetez. Umi ensaio bat, zuetzen oso baitatu. Edo proiekt, proiektu gura, bale? Ez toki zer dinoz. Ipinik gota besti zer. Nire jakin nire boko. <laughs> Uste hot, aur, eh, aurkezpenik behar ez dauen abesti badala, eta entzungo dugu esterik gabe. Gusto da zer gara eh? Ojo, eh, zarrera, sakona, eh? Canta, canta, Eta Iru, iru Iru, iru E, e, e, e, Iru, iru Iru, iru Bueno, a ver, esto es un buen programa O sea, ni es nauya ¿Qué va a ser? por culo Hate, ahí está Nerea Urbizu Esto es un puto plagio <laughs> Esto es un puto plagio Asmatu aldo Oye, bai, oye, remongo txetaukera Alegintzeko asmatzen Zea bestidan Venga, bota Esta sí Esta no, es una la <laughs> casi, ¿eh? Casi, casi sí, pero no. <laughs> Guazen entzutera, guazen entzutera, programakin bukatzeko, Daniela Mercury. Carriños Brownekin batera llaman bertzinu, ¿eh? eh ¿Vale? Daniela Mercury, eh, brasilgo artista edo, televista aurkezle aktorea izen zan, edo da. Está aquí dile daune, Eta cariñas broma, bueno. En medio quien en Temazo, va. Cabalgata te lleva a mera vaca rey pilbotisier. ni que usted... ¿Menetan? Brasilar. Ba, Está aquí bubado en Ronaldo, Ronaldinho, eta cariñas broma. <laughs> Euskal Herrizen, ezagutu izen dicen dian, eh... Brasilar, eh... Os Da Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos. Que chicho. E eh, cariñas broma, atzete, da. <laughs> Eta, vas txutera Daniela Mercury cariñas broma, en Berchiño, hau mainbetan da, izeneko abesti oso ez dakit niri inauteri girura urbiltu dutana abesti bada. Bai, bai. Salen ba, ba, dakigunez Brasilen eh, inauteri e, berezik bizi izen dien eh, ba, ospakizune dela mundu mailan Eta, ustot, estribio daltzen ganeako danok ezagutzen duen abesti izango dela. Ba, Eta ez daki Eta hemen dator Ah, ez Mande, mande, mande, mande, mande, mande, mande, mande, mande, mande, mande, mande, mande, Kasi, bai. kasi. Tximo bai honen duzu zina bai. Tximo bai honen duzu zina garai bat Danielak imiz izana. Eta hemen dekogu... Oker, la zina bai. E, e, e, ne kantak. E, ne kantak. E, ne kantak. E, ne kantak. <laughs> Ba, bueno, ba, Daniela Merko eta Carreños Barnekin bukatzen dugu gaurko asambleatzen tartie. Ikusi dugune Son albetiko moduen... Ba, onena Bueno, onena, onena. le da, abesti bat asmatuz dudana. E, Fergo Lena gustiz e, onartzen dudan e, frakasu izen da. absoluto. <laughs> abesti zerratu duena zela uste dut, edo tartia baina bueno, gainontzeko guztizek nikuste oso ondo gonda. Eh, betiko moduen super. Nik ez dut zango? <laughs> <laughs> que queda un poco mal. entretenido be betiko moduen. Etxetik, etxetik jolasteko moduen bebai. Etxetik jolasteko moduen. Etxien sarraitu eta asmatzen ale gintzeko modu. Jo, eh, bai. nik, esan aurretik. Ba, hori da, oier, oier, ba, oier, oier, oier, oier, Orduen besterik gabe, e, abesti batekin txiko zaituet, eta bueltan gauz gure lehiaketarekin, gaurko azteak guedala. Perfecto, rekal. Zein da, gaurko azteko lehiaketa. Se, lehiaketa deko guala, laiziarren. Ez da ginik, ze? <laughs> Dugu lehiaketa? Ez da gin? Bai. Ah, ostras, bai! Ze? E, eh, laizing, eh? Ah! Eta laizing, gainera deko gu, eh, sari, eh, sari potolue gaur emoten dugu. sari erraldo ya gaur emoten dugu. Sosketa erraldo ya gaur. Ostra! Bueno, bueno, bueno, ba, bueno. Ba, bueno, besti batekin itxiko zaitxuet eta gueltan gatoz, laizing errekin. Oso ondo, itxaroten nuen gara. bueno, bueno, bueno, eta oin, <laughs> gure... Barkatu, barrazo teknikoak musikakin. Bueno, barren da, eh, jo que se. Horeka, gaur indosu lan agaz. Ba, indosu lan guztizegaz... Eh, eh, barkatu ando... tesauz, hor konpensau hemen, eta barkatu tesauz. Bai. Eta, eh, bueno, ba, gure saioa maitzeko... Gure... Lehen zan moduen, oin sortator? Bai, singer. Bai, ez da? Bai. Ha, efecto pecera? Juanchu, frioleri fosfa, zizoleri zamene, ainolari trainolari, juanchu trebol. Juanchu trebol. Efektuaz bebai, dotore geratu. Dotore, eh? satura binaku, soinu aldetik, Kristina beti, Kristina beti, Baina, ke, ken fantasia. Ba bueno, beste gabe. Beste gabe. Txer dakit, zer dugu? Zer dugu? Ah, Leisinger! Eh? Leisinger! Leisinger lehiaketa! Ah, Leisinger lehiaketa dekogu, bai. Eta, eta, Claro! <laughs> lasai, lasai, zer, bai, ondo Ba, ondo, goez, venga, amaitu dugu ondo! venga, gauza... Gaur esan bida, gaur esan bida dekogu, le. Gaur esan bueno, pare, gaur esan bida... Gaur esan orokorra dugu, les erraldaia, baina... Ah, bilek eh, eta... Ah, apirila, eta maiatzeko parte hartzaile guztien... Super erraldoia. Bai, bai, bai. Azeneko astinetan, eukin dugu parte hartze oso... Oso altu, eh? Bai, oso altu, Oso altu bai. bai, bai. pentsau, ba, hasi ginen astero, astero, eta bi igien behin. Ez, baina bizen da, egon garelako irula programa, programa inbarik orduen. Ah, klaro, Bidezkoen azan, e, eh, gehi eta... Gure patrozinadora zein joan bidea, bihar. Bara, egiz eta. Eta, eta maitxeko ma, ma, ma, jentetie. Beraz, e, eh, part hartze itzela izan da gazten eta webe bai, eskerrik asko partatu bai, benetan, bai. guztioz. Benetan, espero baino lan gehiago ekin dugu gaurre eh, <laughs> papeleta guztiz enfrestetan. Bai. <laughs> Inoz baino gehiago, de hecho. baino gehiago. Eta falta guazen entzutera... Irati, irati eta maitan eh, falta nukin guz papelak eta itxeko. Bai, guazen entzutera lehengo e, aurreko azteko e, proposamena zein zan. Claro. Bai, ez dakit nun dauen. <laughs> bueno, esan daigun, e, parte hartzeko, amendeko gule gure WhatsApp zenbakitxe, Eta zenbaki hori da, zei bost lau, zero iru, saspi behatzi behatzi lau. Ez badozu gure, bestelan Facebooketik, eh, Twitter, Instagram. Eh, Instagram eta Wordpresseko iruzkinetan ipinitxe bebai. Eta horrengo urtien tuitz. Parte hartuta. <laughs> eta, eta, hau, eta, eta TikTok bebai. Ah, eta, eta, ojo Twitche, ojo Twitch horrengo eh. urtien. Kontuz, kontuz, kuidao. Eta audizuek asko eskertzen diela bebai, zan Bai, bai asko. gaur ez dugu bat Justo be, azken aldi zen jaitsi jokin bai. jugu justo eta... Bai, eta nik uste abandono, abandono gaituela. Bai, bai, nik uste baietz. Ui, parkatu. Eh! Epi! Erantzun bueno, ez, eh? Ez, erantzun, badoi, eh? Horreko azteko proposamena. Azteko uden boraz! Ba, hau esan. <laughs> Hori aurreko esan, eh? Ah, que bueno. Otza, komodokue. Eh, otza, komodoko gizona, eh? Dios, que xalau, que guapo. Que xalau, eh? Maho! Maho! Eh, ez dut apetan, eh? A ver, Esto es lo topetan, está aquí, chingo. Buen Dios. A ver, eh, hemen. Katsis, Jesús. Hemen, hemen, hemen, ah, es. Bai, bai, ah, es. Leisinger hogeita sortzi, rekar. Leisinger hogeita sortzi. Bat, dasko ez bota ona. Eh, hemen, ah, eskerro bari. Amorerik eman gabe, zuen leialtasunak, <laughs> dena merezi duela, argi ikusi dugu, gaui iunak begira. Parka, parkatu entzule begira da maltzurra Bizi joko eroa Sentimenduz bustia Ja! Bale, parkatu entzule, hemen eukin dugu arazue volumenagaz Bai Eta berriro entzungo gugu Timpanu petau bat amendeko gule bai. Jarrerateko asegurua Aziera hori galdu izen duzuen e, Berri epinikugu, bale? Beste bintzen txungu Edo bai, bai, bueno, bueno. Bai, Bai, denporeku. Gaur... Eh, Amorerik eman gabe zuen leialtasunak dena merezi duela argi, argi ikusi, dugu, ikusi dugu gau iunak begirada begirada maltzura ah. bizi joko eroa sentimenduz bustia ah. ah, ah, eta aukera, eh, aukera batzuk emon ziren bai, aukera batzuk emon ziren eta aukin gendun alde batetik Johnny Deep, no te meta palo hondo Se se Se xalau. Aurrekaste, aurrekastin aukerak ibasan eh eh. Bai, se Aukera Johnny Depp, no te meta palo hondo. Be aukera no kingo Yo to los, yo to lo sabe, nikotina taldeko ah, abertari eh tolosarrak uste dila gainera. Tolosarrak, bit. Tokean gaza. E, eh, ze aukera eukin gendun, Jon, labeja, maia, bertolari zen. <laughs> eta de aukeran, Jon Ram. Indio txiki, indio txiki bat zen, eta golf, golf jokalaria ere golfue, bai. Golfue, golfue, golfue. <laughs> Joder, nos batodan aquí, me gauen, dios. Ba, bueno, horrek izen ziren aurrekazteko lau aukerak, eta hau, aste honetako eh, abeslari eskutuaren eh, audizue. Guazen. Venga. Guazen, guztiok bat. Eh, venga, a ver, venga. Hau ba, dixu eto petan, a ver, Bai. Maita, nun zu. A ver, azken hau es. Venga, bai, hau da. Kontuz, eh? Bai, bai, bai, hau da. Ongo, azte guzti zingo, ezta? Kaixo, joan tolo sanaiz, eh, nikotina. Eta azte honetan nahi tokatu zai dela isia izatea. E, irritia. bueno, espero eta asmatuko zenutela zein nitzan. Eh, Deskontrolen duintasunez eutxia bestia bestu nun. Eta hoize jende, ondo izan, eta kontzertutan ikusiko ga claro esarkada bat. Se majo, tío, ondo. Se majo, se majo. Jon Tolosa, Jon Tolosa, porque, claro, nada daki, Jon Tolosa, dana aquí Jon lo sabe. Eh, asko, san, beste zaila badago. Bueno, da igual. Eh, Jon Tolosa, gure be aukera izan da, aztenetan. Se ondo, se ondo. Aukera Susena. Nikotina. Eta esan, esan aldugu, hogeta amaika erantzun zuzen eukindu guzela. Ez dugu audiorik ez bidurik. Zenbat? Ogeta amaika Zenbat? Ogeta amaika Ogeta amaika? Edo gehiago Ez, ogeta amairu A ver, beirat eh? Ogeta amairu izen Ogeta amairu izen Gehi bi, egon dira Capicuadinho 3 3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Ojo, así de alguna, eh. Ojo, así de alguna. Igual, así de la galtzen dugu, ba, da. Es, es, da. Bueno, hori no. da, aztenetako... No promete nada. Astenetako… Bueno, ahorro Eh, Abes eta hoy, inbirko dugu, astenetako… Sosqueta, ¿no? Eh, papeleta bicoitzan, sosketa. Epi, epi. Sosketa horren, botie. Hau izango da, ez? Hori da, eta grabo… Grabo gra gotxo, Nix, Uri. Venga, va. Venga, vale, otro. Venga, va. Venga, va. Así he grabado con papel de ateretán. Bueno, a Eta redoblea prezesta. Redoblea gauz guz, un segundu bat. Unin ez tos prezesta. Hemen papelan zarati, eh? Venga. Parkatu da. Bitu, sema papeleta duzen. Ja grabatzen sabiz, es, Rekal? Ez, bai, Sema bai, duzen. Bai. Hau da, azte bateku, eh? Bai, azte netako, bakarrik. Venga, banu, eh? Segundu bat, ez dut, ba, redoblea. Bueno, hala ba. Bueno, larik. Papel eta irabazlea, aztenetan... Mantxitxiki! Mantxitxiki, jo! Mantxitxiki! Papel eta gure inikusi guz mantxitxinek, eh? Gaur egon ga bai, bai, bai, bai. azken aztetako eta mantxitxin izena... Ah, eta itxuen, ba, beste papeleta atxu bat enbiotxo bai, gurari? Bai, enbiotxo beste mantxitxiri, uste gaur ez dugu lamelezi mantxitxi deitxi ez? Ez, deituko txugu toketan jako. Toketan bai, bai, ez lan, amagazo bat ez dugu ingo. Boi, boi, eh, jazta. Orduan. Irakurrio, ja. Beste bat, txegur oso? Bai, ingo nik, ingo, bai, eh, bueno. Ya. Eñe de cosu, choñ. Venga, Garri, Qué bai. velocidad. Qué bien andamos en el estudio. Irugos, baina. Venga. Eta ni me da, aurreko asteko, bilo hau garrakoko dugu bai, argi eta garbi ikusteko. Que no hay ni trampa ni cartón. Aurreko asteetako, oi papel. Papel eta gustitzen. Choñ, eh, eh, es que hasta un hasta un biotondo se digitu dia. Gay, <laughs> manchichin berdiak. Manchichinen un dau. Sartu dugu ya. Ah, sartu dugu ya. Joder, qué velocidad. Sonon bai, un barredolies. Bai, bai. Bai, ondo nastizus ba, ensala bat se moduen... Eta orain bai! <laughs> Bua, itzela! Itzan, itzan, itzan, ez dauen txok! Gelditu hori. Eta, oin bai, itz liburu den dako, liburuaren irabazlea Da... Ane garito india! Ane! Ni ane garito nende bat ezagutzen dut? Ni be bai? Eta ez da hori zengo? Hori zemiko? bi! Ai, ai, ai, ai, ai, arazo dugu. Zelan bi? Jon regalek ane gaitan dela hor dietan ikuste dut. Eh? ¿En los ricos? Han llegado a Andía Echevarría. Hostia. Nik que han handia Echevarría. ¿Qué tal si ni si un gueteda? ¿Visita que sí? Hostia, hasta aquí. Yo retarra igual, ¿eh? <laughs> Vamos a barrer para casa. Vamos a barrer para Ni duran ha arrasado. Suyo retar. Yo creo que vamos a barrer para casa. Han herido tu cocha. Topado con tal total. Han herido seguro. Han herido a Andía Echevarría. Ni bestela las ocho. Pues te han llevado los ¿eh? Eso es que ah, bai, <laughs> bai. atzo baino reni, bero bueno, bate ditxo txegu eta galetxo txegu, a ber. Hori, behitu pian edeko guzka, dituko txegu batai eta esbosko hartzen bestia dituko. Hori, hori, hori, Vale. Orden. Eh, dituko lehenengo, ane, garitanean da, etxe handia, ez? Etxe barria. Etxe barria, etxe barria markatu. Etxe handia, bai, seguro dekola. Baiko zu zenbaki, zesu? Ba, ez dakit. Eh, beste lan, eh... Nik estekot. Zantzitzen dut. Nik esta. Ez flipaus. Bitartien eh, etxoina berre. Bitartien gogoratzuko dutzu eta hori, azte hartzeko aukera dako zuela, bai e, Instagrametik, bai Twitter edo e, Facebooketik, eta gure WhatsApp zenbakitik. Ja, buruz jakin bien zingo baina bai. ez zela gai, WordPressetik bai, hori da, oi, eskerrik asko. Eta buruz jakin gune ban zenbakize, zeibos lau, 0 iru bederatzi, bederatzi, lau zenbakize, berri izango dut, zeibos lau, 0 iru bederatzi, bederatzi, lau. Eta dagoeneko, badako guemen azier eh, telefono begire. <laughs> bueno, bitartien akordako bizasar dauen. Ah, bitartien, bai. Azier eguna. Eh. Ez dakit, azier askoz dugu ikusi, papeleta tartien, eh? Azier tarrak ez ba, dugu. Jo, ez teko guanen telefono, bai, eh? Azier saliek. Ez teko guanen telefono. Ez teko guanen, ahi ba, ketxasko. Ba, ez, ketxasko. Ahi ba, ketxasko. Ez Ba, ez es... lortu. Itxaron, eh? Nik bai aldo lortu. Eizu berba, zula, eizu berba. Bai, aldo lortu nik, eh? Bestelan, eh? parte hartzai eta me bai agertu izaten da. Ba, bestelan, e, eh, itxoen, ingo gauza bat, tiretuko urrengo azteko e, eh, lehiaketiegaz, bai. eta hartin lortuko nik telefonu eta dituko txio, bale? Ok. Venga, perfecto. Jon. Venga, rekal, dale ahi ekin gogor. Ah, azte honetako, eh? Venga, ba. Eta azte honetako, txau, hemen hiru telefono gozna, eta niri hartu ez. Eta azte honetako proposamenea da, hemen dekugu txau, txau, eh? Lehen gontxu bionik, panoliarla. Tranquil, tranquil, eta opresarik. Hando ya entzun <laughs> ojo, ojo, ojo lo que se viene. Ojo lo que se viene. Hau oso ona izan bida. Eh. Oso, oso ona. Emakume bat dekogu espaliko partez programan. Eta beretan merezi izango dauen audizue dekogu. Estelena biharamun, ezin ez lehertzear nago, sabeleko kalamreak, ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa. Hori, gozategi, ez da? Gozategi nabesti dago, ez? Bai, astelena bia damun. <laughs> bueno, gora torrizte, bai, e, hor zorriñola, negon ziren bertxio gaboetan, egon talde baten bate eh, gozategi, bertxinok jabazela, ez? Di malakia, zegoel. Di malakia, zegoel, izanen gotezan. <laughs> ba, bueno, ba hori, astenetako proposamena, nahi bau zue beste bultatxo bat emongo txau. Pini beste, eh, mese, rekan. Ega, ba, hor txedoia. Astelena biaramun. Astelena biaramun. Ezin ez lehertzea arnago, zabeleko kalambreak, ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa. Ez que, claro, ez gauz, ez teko oso argi zean edan, bez? <laughs> Orduan, claro. Arazoak zan gamen zen. Arazoak zan gamen zen. Arazoak zan Hau, papeleta biko eh, eh, errez, eh, soleta gomendun. Venga, urrengo aukera eta jazta, baina ja, lehak eta potule izen ez dakit nik, eh? Zelan, zelan, urrengo aukera? Zer. Zer? Eh? Zengo basa papeleta sin, sin mar, barrio sartu ah, bai, claro, baina, eh, ondo ongo zan eh? Bai, Zepena. bai. Zepena. Ja, bueno. Eh, Txoin, eh, engo bai, Denbora, engu, Entzun dugu aztenetako proposamena, eta eh, jakin deizuen eh, maitane bat gaurkoen programan, bale? Eta nik uste pista gitxi emongo dugu zela, bai? Gaur, ez dakit, eh, abeslari fauten arte maitane gitxi dauz, eta emongo dugu, ba, bueno, eh, aukera oso berdintxuek, Pista gutxi, e, gutxi emongo eguz, eta baina nik uste errezuk inguzela asmatzeko. Zeran ikusten dozu, eh? Joni otorate burure. San Juan egunien... Baina, ber, pero, pero, pero... pero sorteu eh? eh? Erraldo, ja? Bai, baina hori urrengo eku, eh? Karo. Karo. Ez ka urrengo jerako da. Bai, bai, etxaron. Lehenko astenetako proposamena. Hori da, hori da. <laughs> Bai, urrengo ez da, ja. Urrengo programaz da azkena, ja. Ja, baina azkena izetela kuen, San Juan eguneku iguel da azkena. Eta? sorteu etxie plazan bertan danon aurrien. Ba, ingo dugu, ingo dugu. Baina hori... ba, den puri txeko rekal. Bueno, hamen eh, gauzak soltetan di eta gero, ba... Bueno, eh, ni, aukerak emon bina bezan, no? baina, ah, ba, ondo da, Ba, bueno, eh, aukeran eukingo dugu eh, maitane tata, Maitane, bai, tata. E, tata Motors e, kotxe marka bat egon zen bere garaian, bai. ba, bueno, bertanko akzionistetako bat izen zan. Edo, ez, eta bebai, e, la tata, e, los mikrofonoseko abeslariz, eh? Danda. Lengu zine, ez da? Bai, lengu zine. La tata... Tata golosa, ez? La tata... <laughs> Baitane tata golosa. Ha, <laughs> <laughs> me gusta. Bai. Be aukera dukien gogu, maitane eh, titi. Titi? Maitane eh, titi, ¿qué pasa, titi? Titi buru leun. Ze aukera dukien gogu, maitane eh, toto. Maitane toto. Adibidez, totorika buena, izen leike. Edo totorika. Edo edo auskalo, edo ene bat tartien jartzen mogu. Eh? Ponto. <laughs> eta azkenien, eh, hau bai, e, estatu maian, maitane tete dugu valentziatik, etorri dako, eh? Tete. Maitane eh? tete. Ke dices tete? Azkena esango da, ez da, ja. Mongos, Eta ya, mongo, euskera, vaya, bai, por complicar. Maitane, tutu. tutu. <laughs> tutu de ballet. Baleteko... Orde, venga, aztenetan, bosta aukera, venga, bai. E, ez dauen ez argi ez ez ez? Kompliketeko apurtsoa gehiago, bosgarren aukera bat emango dugu. Venga, ba. Maitane, tata, aukeran, be aukera, maitane, titi. ze aukera, maitane, toto. de aukera, maitane, tete. Eta E edo askineko aukeran, maitane, tutu. Tutu. Tutu. Ok, Ba, Bueno, horrek eh, astenetako azte proposamenak. Eta... Eta zer izango da, hilo sostiketatuko dogune. Azier? Ez kingo dei, ah, Zer da, hilonetan sosketak ba, tuko Babetu. dugu, ne? Hilonetan tuko dugu... Redoble? Ojo, sari berezi, patrocinatzaie... Ber... lortzie... lortzi, Pa... Na, neko gatze izen da, eh, sari bai. hau lortzi, eh? Oza, iz, eh, aspigitura aldetik, eh, ara ukin joguz. Bai... Laixia Rinatiko Kamiseta Bat! Ojo! Ojo! Ojo, cuidado. O sea, camiseta elegante bat. A ver, a ver. O sea, y sosketatuko dugu alde batetik, laixin erretik, laixia camiseta, eta zanplian etxetik, zanplian etik bebai, laixia rirateko camiseta. O sea, camisetas de balde gabi, si dudan es, ez? Soberan de gogus. Igual, Sobran... igual salga y pinibier gogus, bebai, eh? Nibuzo no? salga y pinibier gogus. O paritzen gabi, o paritzen gabi, o paritzen gabi, erosi leikela, be bai, eta hauz opari zen zain, baina, jakin daizuen, e, eh, kamizetak erosi leikizela, be bai. Bera, nahi zen ez gero, harremanetan jarri gurekin, e, nahi zen ez gero, Da, eh, Facebook, Instagram... Eta, bai, hori da, eta diru aldetik larri basa biltzate, ba, bueno. Eta jongo gara esaten, baina, seguramente San Juanetan e, salgai piniko dugu plazan. Ah, Gure da benentzako, etorri, erosi, ama bosteurotan kamizetak. <laughs> eta eta eta horretan eta esan dugu moduen e, diru aldetik e, eh, ekarpentso bat apura haute dabilantzako ba bueno joaquin dizuen egun horretan hau da guretzat egun horretan bertan e, eh, sosketa bikotxa dugu dugule alde batetik sampliatzen deke eskutik e, kamiseta sustiketatuko dugu joder trabatzen hasi nazia eta laixin garriti bai beste kamiseta bat sosketa eukingo dugu, ze gertatzen da zer. Ez bez, niri? <laughs> ez ba. Eta bueno, eh, hau izan da, ana ez, gorkoz? Ba, nik uste bai, ez. Ez dugu lortu, ane garitu eh, nean dira kontaktatzie, baina... Bere telefonu ez dugu lortu, bere telefonu ez dugu lortu. Gaur ez dugu Gaur ez dugu jamadarik, edo bai. aldogu deitu bat emat. Eta esan, eh, ane kera bazi dau, baina no? <laughs> Nori aldogu, nor aldogu deitu? Ba, gamboia, dibidez. Gambo lan inongo da. Papelak hartu papel bat. Ez, baina eske deitu eta sari zeiako latoko besati, eh? <laughs> Aki jose, ba, eh? Ez da niñoz, ez da? Ez da niñoz, ez, baina sosagaitik ez da niñoz. Edo ez teri gabe, ame aldugu bukatu programa. Ame Nik uste, aldugu bukatu. Hane merezi da bela eh, sari bai, irabazti, gu bai. izan gara ez dugune bere zenbaki lortu. da. Ez da, eh, deitzen nuen gaila eta kasurik ez dozkutein, beraz, sorionak gane. Pena bat, eh, sorionak benetan eh, entzuten eh, basabi, sorionak. jarriko gara bai, zurekin, bai. lortuko dugu zurekin, bueno, zu jakin izetie sari irabazi dozule. Eta besterik, abe, hau izan da laizier programako azkeneko, joda, askeneko, azkeneko, hogeta sortxe garren programako... Hogeta behatzi, hogeta behatzi. Programa, me kago en dios. Oier, no magas señas cuando estoy hablando, que me despistas. Eta, bueno, ba, balazerro bat izan da beste behin zuekin egotie. Eh? A veces ya ni eh, que pinico, ni Aviso ba, que pinico al liberi, pinico. Vale, <laughs> bueno, gente, interneta que enduko de texto zuen txungo, ese, diga, honek eh, bata txakur eta katu moduen Davis eta ez dakin iba. Baina, bueno, eskerrik asko regotiarren, entzule. Bai. bat izen da beste bai. Laser bat izen da beste Eta... Gaurku laburtzu izen da, baina... Interesan Bai, hori da. Super, super, super. Super, super, super, super, super, Bueno, ba, va. super, super, super, super, super, super, super, super, Agur. espada, colores berri badute jadanik